Nakon toga govorili smo o određenim propisima vode. Dakle, voda je ta s kojom se može uzeti abdest i s kojom se može kupati. U nedostatku vode, u određenim, dakle, posebnim uslovima, u nedostatku vode ili bojazni, ukoliko se bude konzumirala voda, upotrebljavala voda, da čovjek može produbiti svoju bolest ako je bolestan, tada u tom slučaju može se uzeti tejemom može se uzeti tejemum o kome će ako Bog da detaljnije biti govora. Ali ta voda s kojom se postiže čišćenje i uzima se abdest ili se kupa, ona, ukoliko se pomiješa sa čistoćom, ukoliko u tu vodu kojom se trebamo kupati ili kojom trebamo uzeti abdest, ukoliko upadne nešto čisto u nju, poput sapuna, poput lista, poput grumena zemlje i slično, Šta biva sa takvom vodom? Makar ona promijenila i boju, i okus, i miris. Islamski učenjac su složni ukoliko u vodu upadne nešto što je čisto, pa makar ona i promijenila neko od svojih svojstava, ta voda i dalje ostaje čista ukoliko se i dalje smatra vodom. Ukoliko se i dalje smatra vodom, ta voda ostaje i dalje čista. Pa smo spomenuli primjer hlorisanja vode. Dakle, voda s vremena na vrijeme se na takav način u našim krajima čisti, nema smetnje i dalje koristiti takvu vodu, dakle, i odmah nakon hlorisanja poznato nam je li da se ta voda čuje, da ima, dakle, drugačiji okus, nema smetnje koristiti takvu vodu za uzimanje abdesta i za kupanje. Na drugoj strani, ukoliko u vodu upadne nešto što je nečisto, upadne nečistoća. A o tim nečistoćama, ako Bog da, govorit ćemo također detaljno. Šta je sve nečistoća? Kod nas, u narodu, pojedine nečistoće ne smatraju se nečistoćama, dok ono što je čisto, počesto se zna kod našeg naroda smatrati nečistoćom. O tome ćemo, ako Bog da, govoriti detaljno. Međutim, ukoliko u vodu upadne, dakle, stvarna nečistoća, doista, dakle, ono što je nečisto, pa voda promijeni neko od svoja tri svojstva, boju, okus ili miris, tada ta voda postaje nečista. Svejedno zvala se ona i dalje vodom ili ne. Ukoliko u vodu upadne nešto što je nečisto i voda tada promijeni ili boju, ili okus, ili miris, tada ta voda biva nečistom vodom i s takvom vodom se ne može uzeti abdest, niti se može kupati, niti se takva voda može u bilo šta upotrebljavati. Međutim, ukoliko upadne ta nečistoća u vodu, pa voda ne promijeni ništa od ovih svojih svojstva, ne promijeni ni boju, ni okus, ni miris. Dakle, možda bude mnogo vode, a ta nečistoća koja je upala je mala, sitna, tada, dakle, takva voda u koju je dakle upala nečistoća, pa voda nije promijenila ni jedno od svoja tri svojstva, može se dakle i dalje upotrebljavati za abde, za kupanje, odnosno takva voda je čista. Također, šta je sa već korištenom vodom. Ukoliko se neko već abdestio takvom vodom i ta voda, ne znam, zadržana je u lavoru, u nečemu, da li se i dalje ona može koristiti za uzimanje abdesta, za kupanje, odnosno da li je takva voda čista. Islamski učenjaci kažu da je takva voda čista i da se ona i dalje može upotrebljavati za abdest i za nešto drugo. Dakle, takav je propis, hoće li neko da koristi tu vodu za čišćenje, za uzimanje abdesta ili ne, ali dakle, potrebno je da se zna da je propis takve vode, takve vode čist. I spominjali smo u, kada smo govorili o svemu ovome, spominjali smo jeli, određene dokaze, jer smo rekli da u propisima vjere treba govoriti na osnovu Kur'ana, hadisa, jednoglasnog mišljenja islamskih učenjaka, jeli, i kijasa analogije, kako to spominju islamski učenjaci. Pa spominje se da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi se abdestio da su ashabi žurili da hvataju one kapljice vode koje bi spadale sa njegovog jeli, tijela kojeg bi pravo prilikom uzimanja abdesta. Također spominje se da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam abdestio se, a zatim ta voda koja je sačuvana od njegovog abdesta posuta je po oboljelom Džabiru ibn Abdillahu radijallahu anhuma, pa je on ustao. Da je ta voda bila nečista, da se ta voda već upotrebljavana voda više ne može koristiti za čišćenje, zasigurno ne bi se postupilo na ovakav način sa vodom od abdesta Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Zatim, kakav je propis ustajale vode? Vode koja dugo stoji, pa zbog svog dugog stojanja ona promijeni ili boju, ili okus, ili miris. Duže vremena određena količina vode stoji na jednom mjestu, stoji na možda u bocama, kanisteru ili slično, pa zbog svog dugog stojanja u toj boci ona promijeni ili boju, ili okus, ili miris, pozeleni ili slično. Kakav je propis takve vode? Da li je takva voda čista? Može li se njome uzeti abdest? Može li se kupati i slično? Propis takve vode jeste da je ona čista. Ukoliko je ona promijenila boju, okus ili miris zbog svoga stojanja, a ne zbog upadanja nečistoće ili po nekim islamskim učenjacima, zbog blizine nečistoće toj vodi, ukoliko je ona promijenila neko od svojih svojstava zbog dugog stojanja, a ne zbog prethodno spomenutog, takva voda je čista. Takva voda je čista i s njome se može uzeti abdest i može se njome kupati. Ibn al-Munzir, rahimahullahu ta'ala, kaže islamski učenjaci su složni ukoliko se voda promijeni od dugog stojanja, a ne od nečistoće, da ju je dozvoljeno koristiti. Da je takvu vodu dozvoljeno koristiti, u tome se slažu svi islamski učenjaci izuzev Ibn Sirina, rahimehullahu ta'ala, koji je rekao za takvu vodu da nije dozvoljeno koristiti. A kaže Ibn Qudame al-Hambeli, rahimahullahu ta'ala, stav većine islamskih učenjaka svakako da je ispravni svakako da je preči. Dakle, ukoliko nam stoji voda u određenim posudama duže vrijeme i zbog tog dugog stojanja ona promijeni se, promijeni ili boju ili okus ili miris takva voda, znajmo da je i dalje čista, da njome možemo uzeti abdest ukoliko budemo potrebni. Zatim, kakav je propis korištenja tople, ugrijane vode? Pojedini nam dolaze i govore kako nije dozvoljeno da se koristi voda koja je ugrijana, narušto voda koja je ugrijana na suncu. Ukoliko stoji na polju, sunčano je, pa sunce, dakle, grije tu vodu, nije dozvoljeno koristiti tu vodu. Nema smetnje uz Allahu dozvolu koristiti toplu ugrijanu vodu na bilo koji način. Prenosi se od ashaba da su oni abdestili se sa toplom, ugrijanom, ugrijanom vodom. Tako se dakle prenosi od Omera radijallahu ta'ala an i njegovog sina Abdullaha da su koristili toplu vodu. Pa bilježi da rekutni da je Omer radijallahu ta'ala grijao vodu i njome se kupao, a Ejub upitao je Nafiju koji je bio sluga Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma o toploj ugrijanoj vodi i propisu njenog korištenja pa je rekao Ibnu Omer se kupao ugrijanom vodom. Dakle, ukoliko vam neko kaže ne, mora se uzeti abdest hladnom vodom, može, mora se ili čistiti takvom vodom ili slično, ne. Dakle, nema nikakve smetnje u korištenju tople, ugrijane vode na bilo koji način. Zatim, što se tiče zemzem vode, da li ona samo za piti, ne smije se koristiti ni za što drugo, ne smije se abdestiti njome i slično, ne. Dakle, sa zemzem vodom nema smetnje, može se abdestiti. Svakako mi u ovim našim krajima nemamo mnogo te vode, pa ukoliko dođemo te vode, onda koristimo je samo jeli, za piće, uzimajući jeli, određene hadise, e, u obzir da je ta voda ljekovita, da je ta voda voda koja zasićuje jeli, slično, pa oni koji dođu do takve vode, obično su to manje količine, pa je uglavnom koriste za za piće, za lijek i slično. Međutim, ukoliko se čovjek nađe u Mekki, ode na umru ili na hađ, nema smetnje da na mjestima gdje se toči zemzem voda, da se tu jeli i abdesti i slično. Dakle, zemzem voda se može koristiti i za abdest i za kupanje i svakako jeli za piće. Prenosi se od Alija radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio posudu sa zemzem vodom napio se iz nje, a zatim se i abdestio tom zemzem vodom. Zatim, još jedan propis vezano za vodu. Je li dozvoljeno koristiti vodu muškarcu, vodu koju je već koristila žena? Da li je dozvoljeno muškarcu da koristi vodu koju je već koristila žena i obratno, da li je dozvoljeno ženi da koristi vodu koju je već koristio muškarac. Dakle, muž, ukoliko želi da koristi vodu koju je već koristila njegova supruga i obratno, da supruga koristi vodu, upotrebljava vodu koju je već upotrebljavao njen muž. Zašto? Spominje se jednog od ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam zabranio da se muškarac kupa vodom koju je koristila žena za kupanje i da se žena kupa kupa vodom koju je muškarac koristio za kupanje. Ovaj hadis zabilježili su Abu Dawud i Nisai i Hafiz ibn Hajar rahimehullahu ta'ala kaže da je hadis vjerodostan, kaže da su prenosioci pouzdani i kaže nisam našao nikoga da je osporio ovaj hadis jakim argumentima. Dakle, stoji u hadisu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio da se žena kupa vodom kojom se kupao muškarac i da se muškarac kupa vodom kojom se kupala žena. Međutim, kod imama muslima u njegovoj hadijskoj zbirci. A njegova hadijska zbirka je daleko, daleko vjerodostojnija od prethodno spomenuti hadijski zbirak. Dakle, kod Ebu Dauda, hadijski zbirki, kod Ebu Dauda i kod Nesaji. Bilježi ima muslim u svome sahihu hadis u kojem se spominje da se vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kupao vodom s kojom se kupala njegova supruga Mejmuna radijallahu anha. U hadisu se spominje da se Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kupao vodom kojom se kupala njegova supruga Mejmuna. Pa, uz Allahovu dozvolu ispravnije je mišljenje da voda koja ostane iza žene, da je dozvoljeno muškarcu da se kupa njome. I voda koja ostane iza muškarca, da je dozvoljeno ženi da se kupa takvom vodom jer je došlo općenito u, hadisu voda je čista i ništa je ne može unečistiti. Voda je čista i ništa je ne može unečistiti. Ha, ovaj hadis kod Ebu Dauda i kod Nesa je da se žena ne može kupati vodom muškarca i muškarac vodom žene, jeli on je daleko na manjem stepenu od prethodno spomenutog hadisa kod kod imama muslima da se Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kupao vodom koju je koristila Mejmuna. Ukoliko bismo htjeli uzeti u obzir sve hadise, dakle i ovaj kod imamo muslima i kod Ebu Davuda, onda se može reći da ukoliko čovjek ima mnogo vode, da mu je pokuđeno da koristi takvu vodu, dakle da muškarac koristi vodu od žene i žena od muškarca. Ukoliko ima mnogo vode, onda je pokuđeno koristiti takvu vodu, kako kažu pojedini islamski učenjaci, dok šehhul islam ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala i ibn Qayyim bili su stava da nema nikakve smetnje u korištenju takve, takve vode. Zatim, sumnja. Je li voda čista ili ne? Je li voda čista ili ne? Postoji, dakle, veliko fiksko pravilo da sumnja ne može poništiti ubjeđenje. Sumnja ne može poništiti ubjeđenje. Pa ukoliko smo sigurni da je voda nečista, tada ako se pojavi sumnja, je li čista, je li možda ipak čista, Osnova je da je voda nečista. Ostaje se na osnovi. I ukoliko sigurno znamo da je voda bila čista, pa se pojavi sumnja, je li voda nečista, možda se nečim nečistila, osnova je da je voda čista. Ostaje se na osnovi. Dakle, osnova ne može poništiti ubjeđenje. Ne može poljuljati ono u što smo ubjeđeni. Sumnja ne može poljuljati ono u što smo ubijeđeni. Pa dakle, ukoliko je voda bila nečista, ako se pojavi kod nas sumnja možda i čista, ipak osnova je da je ona nečista. Ukoliko je voda bila čista, pa se kod nas pojavi sumnja, možda se unečistila vremenom, osnova je da je takva voda čista. Kao dokaz za ovo pravilo i za ovakav zaključak spominje se hadis da je došao čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i požalio se da on osjeća nešto u namazu, boji se da je izgubio abdest u namazu. Pa mu kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ne ostavljaj namaz, ne napuštaj namaz, sve dok ne čuješ glas ili dok ne osjetiš miris. Sve dok ne, ne čuješ da si doista izgubio abdest ili dok ne osjetiš miris. Zatim, pitanje sura. Šta je sur? Sur je voda koja ostane u posudi nakon pijenja. Sur je voda koja ostane u posudi nakon pijenja. Pa tu vodu mnogi piju. Dakle, ljudi, muškarci, žene, životinje, životinje čije se meso jede, čije se meso ne jede, zvijeri, mačke, psi, jeli i ostalo. Kakav je propis, dakle, sa tom vodom koja ostane u posudi nakon pijenja? Pa, dakle, čovjek je čist. Čovjek je čist pa je i ta voda koja ostane iza njega zasigurno čista. I može se koristiti za uzimanje abdesta i za kupanje. Svejedno radilo se o vjerniku ili nevjerniku. Dakle, ukoliko vjernik pije tu vodu pa ostane u posudi vode, ostane u boci vode, ostane u flaši vode i slično, ta voda koja ostane je čista i njome se može uzeti abdest ukoliko ostane mnogo više, može se koristiti i za kupanje, može se koristiti za otklanjanje nečistoće sa svoga tijela, odijela i mjesta gdje će se klanjati. I takav je slučaj isto i sa nevjernikom. Ukoliko i nevjernik bude pio vodu, pa iza njega ostane vode, takav voda je čista. I takav je slučaj također sa ženom. Ukoliko žena pije vodu, pa ostane vode, nema smetnje poslije koristiti tu vodu, piti tu vodu ili dakle, koristiti je za uzimanje abdesta. Svejedno da li žena bila u menstruaciji ili ne. Svejedno da li se radilo o ženi koja se porodila, dakle nalazi se u tom periodu nakon porođaja ili ne. Dakle, voda koja ostani za nje je zasigurno čista, makako je li pojedini ljudi misli i imali ubjeđenja po pitanju takve žene. Dokaz za čistoću vjernika, jesu riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, doista je vjernik čist. Vjernik ne može biti nečist. Također dokaz da je dozvoljeno koristiti vodu i iza nevjernika postoje brojni dokazi, pa se spominje da se Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam abdestio iz posude jedne mušrikinje, mnogoboškinje. Također se spominje da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam vezao jednog od nevjernika u svojoj džami, kako bi on pratio, dakle nevjernik koji je zarobljen u ratu, vezao ga je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u svome mešćidu kako bi on pratio muslimane, kako klanjaju namaz, kako obavljaju namaz, da bi se upoznao s nečim od propisa Islama. Vezao ga je u mešćid, doveo ga je u mešćid, da je on nečist sam po sebi, svome tijelu, ne bi ga doveo u džamiju, džamija je sveto mjesto kod muslimana. Zatim, također se, prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem jeo ovčije meso koje mu je dato na hajberu od strane nevjernika. Sve ovo dakle ukazuje da nema smetnje koristiti vodu, hranu i ostalo od strane nevjernika ukoliko se zna dakle da ta voda i ostalo nisu unečišćeni. Što se tiče riječi Allaha subhanahu wa ta'ala innama al-mushrikuna najis, doista su nevjernici nečisti, to se dakle misli na njihovo vjerovanje, na njiho, njihovo njihovo ubjeđenje. Zatim, dokaz da je voda iza žene, koja ostane iza žene u menstruaciji čista. Jeste hadis, poznati hadis Ajše radijallahu talanha, da je ona u vremenu menstruacije pila vodu iz posude, pa bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam odmah iza nje uzimao tu posudu i stavljao svoja usta na posudu, na mjesto posude upravo na ono mjesto na koje je stavljala Ajša radijallahu ta'ala anha, zatim bi, zatim bi pio tu vodu. A iša radijallahu anha uzimala bi posudu i pila vodu iz te posude, zatim bi u toj posudi ostalo vode, uzimao bi Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam i nastavio piti tu istu vodu i stavljao bi čak svoja usta na ono mjesto na koje je stavljala i Aisha radijallahu anha. Šta je sa vodom koja ostane nakon pijenja od strane životinje. Čije se meso jede? Ukoliko dođu životinje čije se meso jede, dakle krava, ovca, koza i slično, piju iz kante, iz kofe, vodu i ostane vode u toj posudi, u toj kanti. Šta je s tom vodom? Da li se može njome uzeti abdest, može se kupati, otkloniti nečistoća, piti, nema smetnje. Dakle, islamski učinjaci su složni, da voda koju naloče, koju pije, životinja čije se meso jede i ostane nešto od te vode, ta voda je čista. Kaže Ibn Monse, rahimahullahu ta'ala, islamski učenjaci su složni da je sur životinja, dakle voda koja ostane od životinja čije se meso jede čist i da ga je dozvoljeno i piti i njime uzimati abdest. Šta je sa vodom koju naloče, naloču zvijeri? Životinja čije se meso ne jede čije se meso ne jede, poput zvijeri ili domaćeg magarca. Kako ga je dakle izuzeo Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i rekao da je on nečist. Šta je sa vodom koju naloču ovakve životnje, dakle čije se meso ne jede? Uz Allahovu dozvolu, inša Allahu ta'ala, ispravnije mišljenje da je voda i koja ostane nakon ovakvih životinja da je čista. Da je čista i da se može koristiti za uzimanje abdesta i otklanjanje otklanjanje netistoće. Ako se dakle pouzdano zna da kada takve životinje dolaze do mjesta ili vode gdje piju vodu, da nečiste vodu. Ukoliko se zna da one, te životinje, ne nečiste vodu, dakle ne mokre, ne vrše nuždu u tu vodu, onda dakle samim pijenjem voda ne postaje, ne postaje nečista. Samim pijenjem voda ne postaje nečista. Dakle, ako se zna da nisu izvršile nuždu u tu vodu, onda dakle ta voda je čista i može se, ako Bog da, jeli, koristiti. Hatabi, rahimahullahu ta'ala, kaže razlog zabrane. Oni koji zabranjuju vodu koja ostane nakon pijenja od strane životinja čije se meso ne jede, jeste što zvijeri kada dolaze na vodu, ulaze u nju i vrše nuždu u nju, to im je od običaja, često su im noge unečišćene izmetom, a također od tih zvijeri koje dolaze na vodu jesu i psi čiji je sur, dakle, po sunnetu nečist. Dakle, ukoliko dolaze zvijeri na vodu, na punar i slično, piju vodu i znamo da, jeli pouzdano znamo, nismo jeli vidjeli ili slično, da nisu unečistili tu vodu, onda takva voda je čista. Šta je sa vodom koja ostane iza mačke, koju pije mačka, naloče mačka, jeli Znamo da su mačke tu u našoj blizini, teško je jeli, biti bez njih. One su uglavnom jeli, uz kuće i čak po kućama i slično. Šta je sa vodom ili nečim drugim što mačka jeli, na noće pije? Da li njenim pijenjem to postaje nečisto ili slično? Ne. Dakle, voda koju namoče mačka ili nešto drugo, dakle, što jede mačka, pije mačka, dakle, nakon nje to što ostane je čisto. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao innaha laysat bi neđes innama hiya min at tawafin alaikum at tawafat. Doista, one nisu nečiste. Mačke nisu nečiste. One su one koje se mnogo kreću oko vas. One su one koje se mnogo kreću oko vas i nemoguće je, dakle, izbjeći e, njihovu blizinu, njihovo kretanje jeli, oko nas i slično. Tako dakle da ono što naloče mačka, ono što pije mačka od vode ili nečega drugog, dakle to je čisto i može se koristiti, može se koristiti konkretno, dakle kod vode može se koristiti ta voda jeli, i za piće i za uzimanje abdesta jeli, i slično. I dakle ukoliko takvu vodu, vodu pije pas ili svinja, voda koja ostane iza njih je nečista. Nečista. Voda koja ostane iza njih je nečista. Od Ebu Hurere radijallahu talan se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Tuhuru ina i ahadikum iza volaga fihi kelbu en jagsilahu seb'a maratin ulahun nebitura. Dakle, perite svoje posude ukoliko iz njih naloče vodu pas. Perite svoje posude čak sedam puta i jedan put vodom i jedan put zemljom. Dakle, nekim sredstvom za čišćenje. Posudu iz koje pas pije vodu operite sedam puta. Ne dakle, samo jedan put. Već sedam puta, a jedan put od tih sedam puta operite sa zemljom ili s nekim drugim jeli, čistećim sredstvom. Dakle, e, kada se kaže operite, onda to ukazuje na nečistoću. I također što se tiče svinje, voda koja ostane iza nje je nečista, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao za svinju fa innahu ric. Ona je dakle nečista i dakle ono što ona konzumira i što ostane iza nje je dakle nečisto. Dakle u ovoj emisiji spominjali smo određene propise vode kada u kojim situacijama ona biva je li nečista, kada ostaje na svojoj osnovi čista i određeni dakle propisi ako voda bude pijena od strane ovoga ili onoga, da li takva je li voda biva unečišćena, ako je li e, promijeni svoju boju, okus ili miris zbog drugog stojanja ili zbog toplote i slično, je li Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam olakša izučavanje naše vjere i da nas učini od onih koji ono što čuju da se toga prihvate, da rade po tome, da svoj život jeli, i popravljaju po tome, jer su samo takvi na pravom putu i takvi su razboriti. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svojim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajba'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.